на нашиот бегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Денеска ми е заборавивме на многу работи на кој не опомена Аллах Желешану на нас и бегамбер алейхи селам. Денеска ми е заборавивме дека треба да се преселиме од ова дујна. Денеска ние заборавивме дека треба да бидеме да влеземе во камор, во гроб. Денеска ние заборавивме дека треба да излезиме пред Аллах Челешану и да полагаме хесаб, да полагаме одговорност за секој едно време што сме живееле во наш живот. Денеска е не се подсетвиме на овие работи и ги заборавивме овие работи. Не зборуваме често за овие работи. Денеска ние се занимаваме со ситуацијата на другите луѓе, а се заборавивме себе си. Заборавивме да направиме хесап на нас. Заборавивме да видиме докаде сме ние со наши дела. Колку сме ние спремни за ахирет. заборавивме на ова нешто, зошто? Зошто немаме време да се земаме со наши проблеми, се земаме со проблемите на другите луѓе. Аллах Джелешан вели, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون му се приближи на луѓето денот во кој ќе полагаат хесаб. Се приближи многу денот во кој ќе полагаат хесаб, а тие безгрижни и немарни за тие нешто. Безгрижни, без никаква грижа. И немарни во гафлет, Зошто ни се приближи моментот кога ми е треба да полагаме рачун со Аллах Желешан. Аллах вели вака дека ми сме безгрижни. Не водиме рачун за овај момент. И немарни за ова нешто. Не се спремаме за овај хесаб. Не се спремаме за оваа стретба со Аллах Желешан. Зошто немаме време да се да се земаме со себе си? Се земаме со другите луѓе. Се земаме со нешто што не не интересира. Паметен е он е рекол пегамбер Селам кој го остави тоа што не го интересира, што не го занима, што не е од неква корист. Денеска ми е со безгрижни, со безвредни нешта се занимаваме по цел ден, заборавме на овој хисам. Заборавивме дека таа книга со наши дела нема да остане вели Аллах Желешану, ла југадиру сагиратам вала кабиратам. Нема да остане ни најмало, ни најголемо, све ќе биде заведено во таа книга. Све ќе биде напишано во таа книга. Све. И за теа треба да се спремаме за овај ден, за овај хисан, со Аллах Желешану. Зошто е многу близо и тара бе вели да Аллах му се приближа, му дојде. Моментот кога луѓето ќе полагат рачун. Потоа Аллах Желешану вели Ја ејуха ладина, аману такуллах Овие што верувате, плашете се од Аллах. Вал тензур нафсу ма каддемат лигад. И нека погледни секој еден од вас што спремал за утре. وَاتَّقُوا Аллах إِنَّ اللَّهَ хабирум бима таменун. И плашете се од Аллах, Аллах е добро обавестен што вие работите. Значи, ајатот, овие што верувате, плашете се од Аллах и нека секоја душа, некој, сек, нека секој еден од вас погледни што ќе донеси утре. Плашете се од Аллах. Аллах е на вистина обавестен за она што вие го работите. Треба да бидеме многу спремни, вели Аллах Желешану гладен, утре. За теа утре што ќе го донесете. Ова го употребувам вас, броче, му фестили за да кажете дека близината на наша смрт, многу близко. За еден човек настапил кијамет во овај во онај момент кога се пресели во ахирет. Халас. Не го дели ништо више ахирет него. Не го дели ништо више од хесаб. Затеа да внимаваме многу, да се спремаме за ова нешто, да се спремаме за ова средба со Аллах Желешану. Ништо не е вредно во дујна да се земаме с друго нешто, освен да се земаме со наш себе си, со наши дела. Ништо не е повредно од ти да се спаси сам. Зашто секоја душа во суден ден, секој еден ќе одговара сам за себе. Секој негови дела ќе бидат закачени за него. Секој еден ќе излезе пред Аллачен Лешану. И за теа нешто да се спремаме, за теа нешто да работаме, да бидеме спремни за овај хесам, за оваа одговорност кога ништо нема да избегат во тој момент. Аллах Желешану нема да се скрие пред Аллах Желешану ништо. Све ќе излезе во видело што сме ми работали. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Аллах Желешану е тој вели, кој што е створи смртта и животот, за да ве клајт во искушение на вас, за да ве клајт во тест на вас, да види кој од вас ќе прави подобри дела. Аллах е силен и опростувач. Сврхата на смртта, целта на смртта и на животот. И Аллах ќе лешану да види кој од нас ќе прави подобри дела. Кој од нас ќе прави покомплетни дела. Не дошло ајатов кој повеќе дела ќе направи. Него дошло ахсен амала. Кој ќе прави подобри дела. Кој ќе ги прави делата чисти за Аллах ќе лешану. Кој делата ќе му се склопат велит улема, заедно дело да се прима, треба да биде со ехлас, чисто, само за Аллах. И да биде по шерија, како прел пегамбар Алей селам. Ако не се ове два шарто, делото ќе ти биде одвратено мене и тебе. Делото ќе ни биде отфрлено мене и тебе. Али денеска ми е, повеќе му даваме важност на животот на овој свет. Повеќе ми е се секираме што ќе јадеме, што ќе пиеме и што ќе облечиме него какви дела ќе направиме во овој ден. Денеска ми е многу се секираме и многу вложиме за теа колку богатство ќе стекнеме. во дујна. Повеќе е се секираме и се грижиме и вложиме труд во наши жени и во наши деца, во наши фамилии, него што вложиме труд во тие добри дела. Многу поголем труд вложиме во еве нешта, кој еве нешта нема тебе да те спасет и мене во суден ден. Никаква корис нема да имаме ја и ти од овие дела. и наушки. Тие дела што ќе ги направиме хвалис, само за Аллах Желешану, искрено само за Аллах Желешану. Тие дела што ни ги нареди на нас Аллах Желешану, тие дела на нас ќе ни вредат во суден ден. Аллах Желешану вели: "Ал-малу вал-бануну вал-бануна зинатул хаятид дуња." Богатството, и вашите синови се еден украс во живото на ова дујна. Наши жени, наши деца, наше богатство се еден само украс во живото на ова дујна. Вал бакијату салихату хајру инда раббик Thawabан ва хайру А добрите дела, што ќе ги направиме ја и ти, се подобри ке Аллах Желешану ќе земаш голем севап за теа и во тие дела имаш надеж за тебе. Имат надеж за тебе и за мене. А ние денеска, поради наши жени и деца, поради наше богатство, ќе скратиме на многу налепи на Аллах Желешану. Ќе прекаршиме многу забрани што не ги забрани на Аллах Желешану поради овие деца, поради овие жени, поради ова богатство. Че скратиме многу наредби од Аллах. И че скршиме многу забрани, значи. Че ги направиме многу забрани, што Аллах Желешани не забрана, поради овие богатство, поради овие деца, поради овие жени во дујна. Аллах ќе лешану вели, Ја ејуха лезина аману, инна мин азваджикум ва аулатикум, адуван лекум фахзархум. Овие што верувате, на вистина дел од вашите жени и дел од вашите деца се ваши непријатели. И бидите опрезни спрема ними. Како непријатели му фест си ривелет. Не се тие ги, ја ни сами по себе непријатели твои. Али нивните дела се твои непријатели. Нивните дела од дел од тие жени, од тие деца кој те тере тебе и мене да прекршиме наредби на Алла, да не направиме наредби на Алла и да направиме забрани на Алла, Поради ними да му удоволиме на ними, да му направиме чеф на ними. Тога тие се твои непријатели, зашто те оттргат од наредбите на Алла. Дел од ними се твои непријатели. Потоа Аллах Желешанов во другиот курански ајат вели: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитнатун" Wallahu indahu khairun azim. Навистина, вашето богатство и вашите деца се фитне. А ке Аллах Желешану е големата награда. Одека не дел, значи наши, наше богатство и наши деца, не дел, не комплет се фитне за нас во животот на ова дујна. И човекот треба да биде многу прецизен и многу праведен, за да не скршни, за да не почне негово богатство, негови жени, негови деца, да го одвраште од обожавање на Аллах Желешану. Да почне да му удоволви на ојве нешта појше од на Аллах Желешану. Ова е многу опасно. Нема да ги поправиме нашите дела. Што се гледа, никогаш нема да ги поправиме нашите дела, се додека не го поправиме нашето срце. Која ќе се попре нашето срце и нашите дела ќе се попрет. Денеска ми е велиме не можем да го направам ова дело, не можем да го направам ова дело, те е како резултат на твоето срце што не е исчистено доволно. Твоето срце што не е вред. Инна Аллаха ла јанзуру ила суварикум ва амваликум, валакин јанзуру ila кулубикум ва амаликум. Аллах, пегамбар Исавели во хадис, Аллах Джелешану не гледа во ваша физиономија во ваши сурати. Аллах Желешану не гледа во ваше богатство. Аллах Желешану на вистина гледа во вашето срце и во вашите дела. Аллах Желешану гледа во нашето срце. Како го имаме нашето срце? Никој немој да каже како тие што сме ги слушале Мамед и моје срце бело, моје срце тамам, ја верувам во Аллах. Ако твое срце тамам, ќе покаже твој дела дека теја тамам дека теа хвалиш чисто. Али ако твое срце не вред, и твои дела нема да бидат вред. Зошто Пегамер али селам кажал во други хадис: "Ела инне фил джесети мудга, иза салахат салахат салаха леха саирул На вистина во човековото тело имате едно парче месо. Ако теа е добро и другите другиот дел од телото ќе биде добро. Ва ида фесадат феседе леха саирул джесед. И ако теа е покварено, расипано, цело тело и цел тој човек ќе биде расипан и покварен, ела вахијал кал. А теа нешто е срцето. Овај хадис ги открива сите наши зборови на дека сме ми еврет, дека сме ми е тамам. Срцето е место Каде внатра се криет иман, каде внатра се криет куфа, каде внатра се криет нифак, каде внатра се криет омраза, каде внатра се криет горделивост, каде внатра се криет сакање, мрзење во име на Аллах. Све се криет во ова срце. И ако ова срце ние успееме да го поправиме, ќе ги поправиме сите наши дела. Али ако ова срце ни се расипа, сите други дела на наше ни бидат расипани. Нема да биде тамам. И за теа наше е секогаш да се трудиме да го поправаме теа срце. Да го направиме онака како Аллах Желешану бара на нас. Зошто во суден ден, ништо нема на нас да не спаси ни наше богатство, ни наши деца, ни наша мојш, ни наша позиција, ни наше ништо. Аллах Желешану велит за теја нешто. Јаума ла јанфау малум вела бенун. Ден во кој нема да видат од корист вашето богатство и вашите синови. Илла мен ат Аллахе би калби салим. Освен онај што ќе дојд ке Аллах Желешану со чисто срце. Ништо нема да имат корис. Рекол Дахаки и некој му фесири. Ова чисто срце е халис да биде, Да нема никаква лошотија во ова срце. Да биде тоа срце тамам очистено од сите тие негативни работи кои можат да се соберат, како куфар, како нифак, како дволичност, како кипар. Сите овие нешта да ги очистиме од наше срце, за наше срце да биде тамам и само таквите луѓе, само такво срце во суден ден ќе биде успешно. едно друго срце нема да биде успешно. Секој едно друго срце ќе пропадне. Секој еден човек што ќе дојде со валкано срце ќе пропадне. Зошто срцето, калб, на арабски калб, мукалеб, нешто што лесно превртливо. Нешто за што рекле Селев, најпојче време изгубивме, за да го направиме тој нијет и да го скротиме, да го наместиме теа наше срце. Зошто е лесно, лесно се менува. Како Пегамбар али селам прел дуа во сежде, ова дуа позната во муслим, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا الله ти кој што ги превртуваш срцата ти кој што ги имаш во контрола срцата зацврсти го моето срце во дин во ислам да бараме и е секој ден од Аллах Желешану да ни го зацврсти наше срце во дин да не направи тоа кој што имаме тамам срце кој ќе излеземе пред Аллах Желешану со чисто срце. Зошто ништо не е вредно да се земаме денеска мие. Ништо не е вредно да трошиме време, колку што е вредно да го поправаме наше срце. Ако го расипаме наше срце, ништо не можеме да направиме. Ни едно дело. Рекол Осман ради Аллаху ану. Нема Аллах Желешану да не покаже на еден човек преку негова уста и преку негови дела, каква му е негова внатрешност. Човек мој да се маскират и да се крие со негови дела, а негова внатрешност да биде валкана некое време. Али Аллах Желешану ќе го обелодени тоа нешто што го има во негово срце. Прав верник е онај кој што негова, негови дела, негово зборвење се склопвит со негова внатрешност, се тамам, Нема никакво нешто. Зашто мунафици се ој што работат, ама нивно срце, нивна внатрешност е спротивно од она што го работат. Е спротивно од она што го пред. Аллах Желешану да ни даде разбирање за ове работи, да мојме да го промениме наше срце. Да мојме да го зачуваме наше срце. Зашто ништо нема да ни вредит. Све е пропаднато, освен човек кој ќе дојде во суден ден со срце чисто. Те е она што го криеме во наше срце. Ако криеме мржна спрема некој брат, кога тога таа мржна ќе излези во видело. Колку и да се маскираш ти дека го сакаш, теа нешто ќе излези во видело. Теа нешто ама желешам ќе ти го обелодени на тебе. И за теа да одредиме момент време во денот, кога ќе се испитвиме е сами себе си докаде ние сме стасане. Не докаде стасане другите луѓе. Зошто ја и ти сме одговорни за себе. Ја и ти ќе одговараме пред Аллах Желешану. Ја и ти ќе полагаме хесап пред Аллах Желешану. Никој нема да ни поможи, него ја и ти. Омер ради Аллахуан велел, прајте хесап сами пред да ви се прајте хесап на вас. Пред да ви се прајте хесап во суден ден на вас. Секоја вечер Омер ради Аллахуан правил хесап, што денеска тој сработил, што денеска тој направил за овој ден што помогнал за овој ден, како било, дали му грешам на некој или имал некој хак му направил на некој. Колку ми е денеска, имаме ваква секирација. Колку ми е денеска се секираме како го поминавме секој еден ден, како го поминавме секој еден момент. И не му даваме важност на тие што треба да му дајме важност. Не знаеме денеска е испомешано све. Не знаеме кој, каде и ке кого има право. Секој ке некого има право што не го позинаме наш ден, не знаеме кому да му го дајме правото и кому да му го скратиме правото. Аллах Желешану иншалла да ни ги очисти наши срца, да ги направи онакви како Аллах Желешану барат да биде тие срца.